turtles την χώρα. Αντιστάθηκαν στον εγνωρισμό συνεννόηση όπως συνεννόηθηκαν οι πρώτες και δεν ήταν πίσω πολλές συνεννοηθούν οργανώσεις αυτών των όντων οι οποίοι υποτίθεται αυτή τη στιγμή κυβερνούν. Κυβερνούν, υποτίθεται αυτή τη στιγμή She learned Παρακολουθώ του παρελθόντου. λοιπόν στο αύριο με τη του με τον Μάκαλο η Σερβία, κλείνει και τα δικά τη σύνορα, εγκλωβίζοντα ακόμη περισσότερου σκύλο τέλο είναι το α πούμε, ξέρει, ενώ με το προγράμμα βγαίνει και Σας φίλε και σας έχω στο θέμα Το θέμα είναι ότι πότε θα αντιδράσουν οι Μαροί κανονικά. Πότε θα αντιδράσουν κανονικά. Λοιπόν, δεν το δύσκολο, ακούστε τώρα. Ζητάει η εταιρεία που συνομιλήσει την καμένα θα έχουν το could have been actually

your first Σήμερα το 40% των ασθενών Όσο να εκφραστώ από το ظلام نفسي, θα μου ζητήσετε να εξετάζω με τα χρήματα που θα πάρω Спасибо, что обо всем немножко τα μπλάς που λένε υπάλληλο με τις επιζόμενες χρεώσεις πάλι και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η μερή πραγματικότητα είναι αυτή. Δεν είναι η τελευταία δημίσιο των 8, δεν είναι όλα τα ξέκολα που καθημερινά αλώνουν, συνεχίζουν να αλώνουν την ηθική και το πολιτισμό της Ελλάδας